mwaramukije mwebwe mwese mwahise gukurikira ibiganiro bya radiyo ndabahaye n'ikaze muri ano makuru nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuva ku munsi wa mbere w'indwiza ikiraro cya kamesa kiri ku ibarabara ry'igihugu nimero ndwi kigiye gusanurwa nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe iby'amabarabara muraza kumukurikira muri ano makuru kuri uno wa gatatu niho umunonotsi w'umurundikazi francine niyo nsaba yashika mu burundi nyuma yo gutahukana imidari mu mahiganwa atandukanye ya diamond league akaba yiyakirana igishika n'abantu benshi bashima intambwe agezeko ko mu ntara ya Kirundo haraheze iminsi ine atagitoro cyo mu bwoko bwa essence ku masitasiyo yose yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara byatumye abunguruza abantu baduza ibiciro byo kwiyunguruza muraza kubikurikira muri ano makuru nayo bucana yandi imvugire mesha y'uno munsi Lambert Hakuziyaremye yanonosoye ibijanye n'amamuko hamwe n'imibereho y'abantu aza kutuyagira kuca umuntu yokora kugira ntajane nyabahururu mu kuvuga amajambo abibugwanko Yvette Nijimbere ibyo ngibyo tubashikiriza n'amakuru mu buhinga bw'imihari Alphonse kubw'imana isanganiro nongeye kuba ikaze muri ano makuru tuyahereye makuru avugwa mu gisata cy'inyubako ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero ndwi hamwe n'ikiraro cya kamesa bigiye gutangura kuva ku munsi wa mbere w'indwiza bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe iby'amabarabara Regis mpawe nayo avuga ko ibikoresho byose byamaze kwegeranwa amenyesha kandi ko hagiye no kubakwa amabarabara abiri rimwe rizoca muri quartier ya Mutanga irindi rigaca muri quartier ya Kibenga mu ntumbero yo korosha uruja n'uruza mu gisagara ca Bujumbura tumukurikire ibikoresho byarashyitse tugiye dutangure mu ntango y'indwi nubwo rwabizuba byatanguye rero hajya naho hasidutse tugiye kuhakora birasaba imyiteguro itari mike birasaba ko umubanza mukagira ibyigwa bikeyi hanyuma rero baca kwegeranya n'ibikoresho ubu rero urabona yuko byamaze gutora inzira nziza kwa mbere ibikorwa biratangura ibikorwa birashobora kumara hafi amezi atanu bitanguye turizeye yuko atangorane bigize mu nzira mu mezi atanu bizoba byaheze igisagara ca bujumbura kiguma cyaguka kwiyunguruza kugira umuntu ashobore gushika ku bikorwa gisigara ikibazo mu gitondo kubera ubwinshi bw'imiduga mbega hari icyo mutegekanya kugira ngo kuja ku buzi byorohe twebwe icyo turiko turategekanya ni uko ubwa mbere dushyiraho amabarabara ya makonturunema kino gisagara kugira ngo ntiribe ibarabara rimwe karoro nk'iri barabara rya rentuwa ni rimwe ryonyine rigushika hariya mu kanyosha rizana amamodoka ashobora gucamo turiko turategekanya yuko mu minsi iza ibarabara rica kuri avenida irahojeje ubu ribandanya rironja ikiyaga cya Tanganyika gushika hariya mu ziba aho bita kuri Kanshinwa byoshobora kugabanya izo modoka tubona ari nyinshi mwibarabara cyane cyane mu masaha y'akazi hajya mu gatondo kuva saa moya gushika saa mbiri n'inusu canke hajya ku mugoroba abantu batanguye gutaha rero n'irindi barabara dutegekanya riri mu maproje dufise riva hariya kuri rompwe y'iwabo w'abantu rica hariya ku mutanga nord rigaserukira ku mutanga sud turiko turarondera financement kugira ngo turabe ko nabyo nyine uzajya uwuhira kugira ngo amatayaje agabanuke nkaho mutegekanya gushyira amabarabara hatari hamenyerewe birasabwa ko abanyagihugu baho bitegura abanyagihugu baba ahegera mu mabarabara ntibaba baritegura aho hantu mu isanzu hazahari gusa abanyagihugu igihe iyo poroje nitwatangura kuyishyira mu ngiro mbere botangura kuhavana umwuka regise euh, mpawe nayo kuri mikoro ya ridi gahimbare nk'uko nari nababwiye mu z'ano makuru igitoro cyo mu bwoko bwa esanse kiramaze iminsi ishyika kuri ine kitaboneka ku masitasiyo yose ari ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo iri tiro kuri magendo ikaba igugwa hagati y'amafaranga ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu n'ayabunguruza abantu mu miduga mito mito hamwe n'amapikipiki bakaba badugije ibiciro byo kwiyunguruza amafaranga ari hagati y'igihumbi akaba yasabwa kugira biyunguruze bava mu ntara ya Kirundo baje ingozi abunguruza abantu ku mapikipiki bagwije na kabiri amafaranga bakabiyunguruza abakora ku masitasiyo bakaba bizeza abantu ko igitoro gishobora kuboneka ariko ko batazi umunsi n'isaha inkuru tubaza Abraham Safari igitoro cyo mu bwoko bwa esanse kirarumanije iminsi ine kitaboneka ku masitasiyo yose uko ari ane yo mu gisagara cya kirundo iri tiro ya magendo ikaba igugwa hagati y'amafaranga ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu nk'uko bimaze iminsi iyo igitoro kibuze abunguruza abantu bobo umenga baba babitomboreyemwo kuko baca baduza ibiciro byo kwiyunguruza uko bagombye atacamira akarorero nk'abunguruza abantu mu miduga mito mito bita probox bava mu gisagara ca Kirundo bagenda ingozi bahora barihisha amafaranga ibihumbi bitandatu ariko ubu bakaba barihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi umunani n'ibihumbi icyenda mbere iyo bwije hoho bakarihisha amafaranga ibihumbi icumi sabo gusa n'abunguruza abantu ku mapikipiki barabadugiriza ko ibiciro kuko badugije kabiri canke gatatu ku mafaranga bahora bari bihi sha abanyagihugu bo mu kirundo ngo ibura ry'igitoro nta bandi rikora ko atari bo bagasaba leta ko yobakemurira icyo kibazo vuba ubuzima bwongere kubandanya uko bwahora si ibyo gusa ngo n'ibintu byaba ibifungurwa canke ibindi usanga bica biduzwa ibiciro kubera ibura ry'ibitoro tubajije abajejwe ayo masitasiyo bo bavuga ko igitoro gishobora kuboneka umwanya uwo ari wo wose ariko ntabwo batanga umunsi mu kirundo Abraham Safari kuri radio isanganiro urakoze Abraham Safari umwimbo w'ipampa wavuye ku matoni ibihumbi bitatu n'amajana ane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na rimwe uja ku matoni amajana atanu mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri bimwe mu bituma uwo mwimbo ugabanuka nk'uko bivugwa na leta n'abarongoye ihinguriro ry'ipampa Kojeko harimo igabanuka ry'imirima hamwe n'uburyo bw'amahera budakwiye inama nshikiranganizi ibiri zo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri zaragarutse ku inagurwa ry'ihinguriro rya Kojeko. Mihai Kanyange arabigaruka ishyirahamwe kojeko rimaze imyaka myinshi cyane mu bibazo navuga by'ubutunzi ipampa n'igitegwa cyahora gisahiriza uburundi mu kwinjiza amafaranga mvamakungu kigashogwa hanze inyuma y'ikawa n'icayi twisunze icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu umwaka wa n’umunani hashowe amatoni mirongo ibiri mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi naho hashogwa amatoni cumi n'indwi bibiri na cumi n'umunani hakaba hashowe amatoni y'ipampa mirongo ibiri n'icenda umwitwarariko w'ihinguriro ry'ipampa kojeriko muri iki gihe ngo si ugushora nk'uko umuyobozi mukuru abivuga ahubwo ngo ni ukubanza kuronsa ipampa ihinguriwe afuritegisitire ubu umwitwarariko umwitwarariko wa mbere dufise ari ukubanza kuronsa ipampa rikwiye eh, ihinguriro eh, muzi ko ari rimwe gusa risanzwe rikora impunzi mu gihugu ntibyokumvikana yuko twotangura gushora hanze n'iri hinguriro tutarashobora kwikwiza nivyo rikeneye kuba ihinguriro ridahagaze neza bikaba biraje ishinga inama shikiranganji yakoranye kuwa cenda kigarama bibiri na mirongo ibiri co kimwe n'inama yo mu kwezi kwa kabiri bibiri na mirongo ibiri nyene yagarutse kuri uwo mwitwarariko bikavugwa na Prosper Ntahurwamiye umunyamabanga mukuru wa leta yibutsa ko umwimbo wagiye ugabanuka arico gituma ryonagurwa umugambi wo kunagura no guteza imbere igisata c'ipampa n'ibirivamwo nawo wihaye ihangiro ryo kuduza umwimbo w'ipampa ampa gushika ku matoni ibihumbi bitanu ariko ishirahamwe kojeriko ariryo ryonyene rihingura ipampa ngaha mu Burundi ryaragize ibibazo byatumye umwimbu ugabanuka uva ku matoni ibihumbi bitatu n'amajana ane mu mwaka w'ibihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe ubu ukaba ugeze ku matoni amajana atanu gusa ukuduza umwimbu w'ipampa ni naco cashimikiweko mu ihuriro ryerekeye umugambi Cotton Victoria w'ibihugu bitatu Uburundi Tanzania na Kenya nk'uko byashyikirijwe mu kwezi kwa gatandatu gatandatu bibiri na cumi n'icyenda n'abahinga baje bava mu gihugu cya Brazil igihugu gisanzwe cimbura ipampa ryinshi ku isi Ndagushimire Mihai Kanyange tubandaniriza amakuru yacu mu yavugwa mu gisata c'indero imvugo n'inyandiko vy'ururimi higwi gifaransa nibitomoye mu mashuri nshingiro mwamwe y'intara ya za Karusi n'igisagara ca Bujumbura kubwo muhinga yanonosoye ibijanye no kwigisha igifaransa akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ivyo bitumwa n'ibintu byinshi Dr Pierre Nduwingoma adondagura ingene amasaha yo kwigisha urwo rurimi yagabanutse hamwe n'ingene abanyeshuri batamenyerezwa bikwiye ibintu nyamukuru bigize urwo rurimi nko kwandika no kuvuga ni inkuru ya Vestine Butoyi mu kigwa cyakozwe n'umuhinga mu kwigisha ururimi rw'igifaransa ku bijyanye no kwigisha ukwandika no kuvuga urwo rurimi mu mashuri shingiro mu myaka y'indwi uw'umunani n'uw'icyenda mu ntara ya karusi n'igisagara cya bujumbura byerekana ko urwo rurimi rutavugwa cyangwa ngo rwandikwe neza muri ayo mashuri imvoni nyinshi Dr Pierre Nduwingoma umwigisha wa kaminuza y'u Burundi ahagarara hanini ku kutamenyereza abanyeshure kwandika no kuvuga mu gifaransa bimwe mu bigize urwo rurimi abigisha ntibarahindura inyifato y'ingene bigisha ico gifaransa bacigisha nkuko barabacigisha kera usanga umwanya munini abigisha aribo bariko baravuga abanyeshure bakabaha umwanya muto wo kuvuga ahanini nasanze abanyeshure batabamenyereza ivyo bintu vyo kuvuga kwandika kumviriza no gusoma n'ibyo bigize ururimi urwo ari rwo rwose igifaransa kidasizwe inyuma ikindi agaruka ko umwaka w'icenda yari umunani naho nyene asigaye ari ane birumvikana ko urwo rurimi rusharonka umwanya muto mw'ishure uko urukoresha n'igituma ubona ko abanyeshuri ba kera bavuga ko bagerezegeza kuvuga igifaransa ayo masaha biravye ari menshi cane umwana yaronka umwanya munini wo kuvuga igifaransa kuko uravye iminsi y'inyigisho wasanga ategeza kuronka umwanya aza kuvuga igifaransa n'imiburiburi uwo muhingananegura k'abigisha bamara umwanya munini bigisha indimburo nk'inyubako z'igiwungane aho guha umwanya abanyeshuri nabo ngo bimenyereze kuvuga usanga cyane cyane bakunda kubaha ibintu novuga byobafasha kuvuga ururimi amavuga bokoresha ingene bobikoresha hanyuma ugasanga kubikoresha mu bihe bibereye ntabyo bashiramwo umuhinga mu bijyanye no kwigisha ururimi rw'igifaransa byando w'ingoma abona ko kugira ngo umunyeshuri ahejeje amashuri shingiro ashobore kuvuga neza ururimi rw'igifaransa abigisha bategerezwa gufasha abo banyeshuri kuvuga ururimi mu kubaha ibikorwa n'umwanya zo kuvuga urwo rurimi rw'igifaransa isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi muri studio za radiyo isanganiro turabandanya n'amakuru twabateguriye abarobyi n'abakenyezi barangurira amafi ku cambu ca karaza kiri ku kiyaga gweru muri zone masaka komine giteranye y'intara ya muyinga barababazwa nuko badafise utuzu twa sugumwe kuri ico cambu cakira abantu barenga 2000 ku munsi bamwe muri abo bakenyezi bavuga ko biherera mu bisanze ibituma bandura indwara zifatiye ku isukurike nayo umuntu arabakamenyesha ko bariko baritunganya hose zica zisambuka nyine zigatembagara bakihazana n'inzoga wasanga twihereje ibyo bigunda niyo wasanga turi aca wifuka igitenge kugira nyene umuntu agushikiye aca asubira inyuma akaba ariba wizimbije igitenge abo bakenyezi abavuzi bavuga ko batinya kwandura indwara zifatiye ku isuku rike hariho nk'indwara bayitana inziku ifatira mu gihimba kirondoka ugiye gusoba ukagenda ukikanira bikanka ko wa mwanda muto wagiye kugira ngo usohoke ukanka ku mpamvu z'uko iyo ngwara iba wayanduye kuko ubushikiye aho uwundi yavuye umwe arwaye iyo ndwara nawe ugaca ushobora kugenda uyanduye rero abadukuriye bo byitwararika bakatugirira ibintu nyine byiza anakletu ishemeze aje ajejwe guteza imbere amagara y'abantu muri zone Masaka na Ruzo aremeza ko ubukene bwa sugumwe muri ico kibanza bushobora gutera indwara bahakorera akemeza ko agiye kuganira n'abajejwe intwaro kugira ico kibazo kive mu nzira binje ku metero zishika zibiri baba bashikiye amazi kwaje usanga rene ingorane hariho uba aje ku yagasamake afise amagara meza yatembereye mu gwaje usanga ashitse hariya usanga tangoye gucibwa iki kibazo twebwe twaragishikirije abajejwe intwaro nkuko twabisavye abadutwara muri komine aba bakorera ngaha basanzwe batanga ikori mu komine komine yofasha igashyiramo ukuboko bakubakira amawese ahuriramwo bose mugabo bagatandukanya abagabo n'abakenyezi hama komine igafasha zikaboneka n'ababenegihugu bagafasha twebwe akanya komine turakora ivyo tuzokorana n'abo dukorana amanama kugira ngo turabe ko amagara y'abenegihugu yogenda neza mu ntwaro bashyikiriza ko icyo kibazo bakizi Denise Ndaruhekeye umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari akamenyesha ko komine iri kiritunganya kugira itunganiriza abo banyagihugu ku no kabiri yakiranwe n'iteka n'abantu batandukanye uwo munonotsi amenyesha ko ubushimwe aherutse gutahukana bwatumye igihugu cy'u Burundi kimenyekana mu makungu bamwe mu bari baje gutegera uwo munonotsi bagashimisha n'intambwe uwo mwigema ageze ko mu guserukira neza Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu n'inkuru tubaza Jean Marie Vianney ngenda kumana uwo n'umunezero warangwa ku kibuga mpuzamakungu cyitiriwe merikiro ndadaye aho abanyagisagara bari basidukanye n'iyonka kuza kwakirana iteka umunonotsi Francine Niyosaba aherutse gutahukana imidari itandukanye mu mahiganwa yo kwiruka aherutse kubera mu bihugu bitandukanye umwe mu banyagihugu bari baje kwakira uwo munonotsi avuga ko ashimishwa n'intambwe uwo munonotsi w'umurundikazi yagezeko mu guserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu ibi yaheruka kubikorerwa gutorwa eh, mwaka bibiri na cumi n'umunani asubire kandi nyuma y'imyaka itatu kubandanya atera iteka igihugu kandi amahiganwa yakoze n'amahiganwa atoroshe n'amahiganwa y'ibirere birebire umunonotsi Francine Niyosaba avuga ko amahiganwa yahoramwo yatumye Burundi bumenyekana mu makungu agashimira n'abantu bose baje kumwakirana iteka umugisha kubona nakiwe n'abantu batandukanye ni umunezero ntafise uko nogaragaza kuko intsinzi yiwanje nayibonye mwo ibintu byinshi narabonye abarundi batwenga bose yaba bari ngaha mu Burundi aba abari mu mahanga bose baragihuye insinzi yanjye ibyo bikantera intege ndumva yuko nakoze ibidasanzwe nanjye ubu ndavuga yuko ntasanzwe ku isi bose aho bari bararyohewe nanjye ndaryohewe nanjye ndabashimiye mwese mwaje kunyakira umunezero munyeretse ugiye kubandanya untera intege nkazoshobora kubandanya nitwara neza zogerwa cyane no mu mwaka uza ngarutse mfise igikombe nk'iki muri shampiyona dimonde izobera mu gihugu cya etazini nkasubira kwakirwa na iteka ikibanza cya mbere irindi higanwa isiganwa ryabereye mu gihugu cya Croatia ku metero ibihumbi bibiri ryatumye niyo saba aba umunonosi wa mbere ku isi amaze kuyiruka izo metero mu mwanya ungana n'iminota itanu n'amasegonda mirongo ibiri na rimwe Vugundemeshe uce n'ayandi y'uno munsi tuyagira ku umuntu yokora kugira ntavuga amajambo abibugwanko bivuye ku kujana nyabahururu kutajana nyabahururu ngo ni ukubanza kwitondera ikintu kibaye ukirinda kukivuga ko udafise amakuru akwiye nk'uko bisigurwa na Lambert Hakuzi yaremye yanonosoye ibijyanye n'amamuko hamwe n'imibereho y'abantu uca yandi yimvuga iremesha na Oban niyo nkuru iyo habaye ikintu kibi gikora ku migwi itandukanye aba n'abandi babiha insiguro zabo hakabamwo ukwagirizanya ndetse bigatuma haba no guterana amajambo abiba urwanko ivyo rero ngo birashobora gukogwa n'abantu bajanye nyabahururu badafise amakuru akwiye kuco bashikiriza mbega ukutajana nyabahururu bisigurwa gute lambert akuziyaremye turashobora gutahura ko ari icyo gihe umuntu aba ari imbere y'ikintu adafitiye icyemezo ashobora kuba ari amajambo icyo gutahura ni uko e, abantu bifise e, gutahura ibintu bitandukanye ni byiza yuko uwo muntu ariko arumviriza izo mvugo ategereza kumenya neza hagati y'ibintu bibiri bikurikira ibihiya ariko ndumva ndiko ndasoma uwabivuze